บุ๊กทูสิบแปด 18. 18. การทำความสะอาดบ้าน Почистване на къщата. Почистване на къщата. วันนี้เป็นวันเสาร์ Днес е събота. Днес е Субота. วันนี้เรามีเวลา Днес ние имаме време. Днес ние имаме време. วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Днес ние чистим жилището. Днес ние чистим жилището. ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ Аз чистя банята. Аз чистя банята. ำภรรยาของผมกำลังล้างรถ Моят мъж мие колата. Моят мъж мие колата. เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน Децата чистят велосипедите. Колелата. Децата чистят велосипедите, колелата. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ Баба полива цветята. Баба полива цветята. เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Децата разтребват детската стая. Децата разтребват детската стая. ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ Моят мъж разтребва бюрото си. Моят мъж разтребва бюрото си. ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า Аз слагам прането в пералнята. Аз слагам прането в пералната. ผมกำลังตากผ้า Аз простирам прането. Аз простивам прането. ผมกำลังรีดผ้า Аз гладя прането. Аз гладя прането. หน้าต่างสกปรก Прозорците са мръсни. Прозорците са мръсни. พื้นห้องสกปรก Подът е мръсен. Подът е мръсен. จานชามสกปรก Съдовете са мръсни. Съдовете са мръсни. ใครเช็ดหน้าต่าง Кой чисти прозорците? Кой чисти прозорците? ใครดูดฝุ่น Кой чисти с прахосмокачката? Кой чисти с прахосмукачката? ใครล้างจาน Кой мие съдовете? Кой мие съдовете?